Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bismillahirrahmanirrahim. Mayıs 2009 Cuma üçüncü dersi Allah önce Elbis'in ıı, kitapta yani Morfin kitabında kaldığımız yere geçeceğiz az önce e, şöyle bir şey vardı ya geçen hafta Morfin demişti Yerden rahimekallah Bil ki Allah sana merhamet eylesin Ennehu yecibi ala kulli muslimin ve muslimetin her Müslüman erkeğin ve kadınlar şu vaciptir nedir o taallum hazi selasi mesaileri üç meseleyi öğrenmek ve ameli bilmek bununla amel etmek birincisi el-ula demiştir birincisi ennallâhu halakana Allah bizi yarattı ve razakana ve bize rızık verdi ve lem yatrukna hemelen ve bizi hemen bırakmadı bel arsale ileyna rasulen bize şuyurlar Hemen ata'ahu da halal cennet Kim onu itaat ederse cennete girer Hemen ata'ahu da Kim onu isyan ederse ateşe girer Ve dedi de kavlu teala Onun delili İnne arsalna ileykum rasulen şahiden Biz size şahiden aleyhim Biz sizin üzerinize şahid olan bir Resul gönderdik Kemme arsalna ila firavuna Resul Firavuna gönderdiğimiz gibi Firavuna gönderdiğimiz gibi olsun yani Firavun Resulü'nün maalesef söyle Asla Firavun Resulü Firavun Resulü ne yaptı? İsyan etti Akadına bu akılın olayıyla biz de onu şimdi bir şekilde yakaladık Bu ne? Bu birincisi Üç vacip olan şeylerden birincisi Bunların hepsini anlattık için İkincisi, ikinci vacip olan öğrenilmesi ve amel edilmesi ikinci vacip olan Esen ve şudur ikincisi enne Allah la yazda Allah razı olmaz neden? en müşreke ma'ahu kendisiyle beraber şirk koşulmasını kendisine şirk koşulmasını ahadın herhangi bir şey fi ibadeti ibadetinde Allah ibadetinde la melekun mukarrar ne yaklaşılmış kılmadır ve la nebiyyun murşat ne dezendirilmiş bir nebi ve delili kavluhu teala bunun delili de Allah'a olduğunu şu kavludur ve ennel mesajıdır lillah mesajide Allah'ındır فلا تدعون الله أحدا الله وعلى başına dua etmeyin bunların hepsini anlattık şimdi inşallah bu hafta üçüncü yani bu üç vacip olandan üçüncüsü ne işleyeceğiz inşallah şimdi geçen hafta şey geçen derste bitirememiştik inşallah bitireceğiz bu sefer Bismillah Muhammed bin Abdülvahhab Rahimahullah Teala şöyle devam edmiş Esalik üçüncüsü Üçüncü vacip olan şey öğrenilmesi ve bununla amel edilmesi gereken vacip olan üçüncü unsur Enne min ata'a Resul'e ve vahhadallah Kim Resul'e itaat eder ve Allah'ı birler, tevhidler La yecudu lehu ona caiz değildir Muvalatu men haddallahu Muvalatu men haddallahu ve Resul'e la yedirdi lehu ona caiz değildir ne? muvalatu men haddallaha ve rasulü Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlara muvalat beslemesi dostluk yapması sevgi beslemesi caiz değildir velev kâne akraba karibin isterse bu kişi yani bu Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşan bu kişi isterse en yakın olsun ve delili kavluhu teala bunun dediği Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir Allah kardeş olabiliyor mücadele çok iyi tutacak La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir yuvaddune men haddallah ve resulah La tecidu bulamazsın kavmen bir kavim şöyle bir kavim yani böyle bir kavim olmaz yu'minune billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahiretinle iman ediyorlar sonra yuvaddune sevgi besliyorlar men haddallah ve resulah Allah'ın ve Resul'ün sınırlarını aşanlara sevgi besliyor sevgi besliyorlar böyle bir kavim olmaz yani o zaman Türkçesini toparlar, toparlayacak ol, ol, olacaksa olursak e, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Allah'a ve ahiret gününe iman eden e, bir kavmin Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlara sevgi ve sevgilerini sevgi gösterdiklerini göremez velev kânu ister bunlar olsa bile ne adâhım ister bu Allah'ın ve Resulünün sınırlarını aşanlar ister babalar olsun evladnâhım ve, ve, ve oğullar olsun evhuvânım veya kardeşler olsun ev aşiretim veya aşiret ve akrabalar olsun ulaike ketebe fî kulûbihumul iman işte Allah onların kalplerine Ulaike işte onlar Ketebe yazmıştır Fî kulûbihimul iman Fî kulûbihimul iman Allah onların kalplerine ne yapmıştır? İmanı yazmıştır Ve evvelehum diyorhum Onları ruhuyla desteklemiştir Yudhuluhum cennetin Onları cennetlere sokar Tedriyim tahtihel enhâru fîhâ Altlarında ırmaklar atan cennetlere sokar halidine fiha onda ebedi billah radiyallahu anhu ve radu anhu Allah onlardan razı olmuştur onlar da Allah'tan razı olmuştur ulaike hizbullah işte onlar Allah'ın hizbidir ela inne hizbullahi humun Allah'ın hizbi felaha bulmuş olanlar değiller midir şimdi inşallah e, bu tercüme ettiğimiz yere kadar yani üçüncü kısmı inşallah e, şart şimdi e, Muammer bin Abdülü Hava bak e, dikkat edecek olursak diyor ki üçüncü kısım şu men ata men ata Resul'e ve vahadallah kim Allah'a itaat eder şey, Resul'e itaat eder ve Allah'ı billerse dikkat edecek olursak bu cümlede iki resim oluyor birincisi Resul'e itaat ki Allah'a Allah'a bilmek yani La ilahe illallah sadece Muhammed'e Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed ve onun Resulü iki hüküm iki ayrı hüküm bunlar bunları bu cümlede ne yaptı? topladı ve dikkat edecek olursak men ata'ar Resul'e ve vahadallah kim Resul'e itaat eder ve Allah'a bilmez bunu ayırmadı çünkü şunu uyandırmak istiyor demelidir Allah'a birlemek olmuş yani bir tür noktada olabilir ki bizim göğüs yürüyüyorsa uluhiyete isim çıkarttı bilemek peki yürüyüyor fıtri geçti kalbi geliyor uluhiyet ve isim uluhiyet ve isim çıkarttı biz nereden bileceğiz mesela uluhiyet işte isim çıkartın bazı isimler çıkartları vardır ki Allah'ın hiç Kur'an'da ve sünnette olmaz bu insanın anlar Allah'ın çıkartı olduğuna dair mesela Allah'ın var olması gibi o da Allah'ın şey. ve Allah'ın ilminin olması hiç Kur'an'dan sünnetten nasıl gelmesi değil mi? biz bunu Allah'ın ilim sıfatı olduğunu anlıyoruz ama rububiyet başlı başına ne sıfatıydı rububiyet ve rububiyet ise şey, e, e, rububiyet ve isim sıfatı isim sıfatların bir kısmı nedir? yani hiç nasıl olması da ama rububiyet ve rububiyet e, için sıfatı daha çok ne ağırlıklı? nas ağırlıklı, nas olması lazım Kur'an'dan ve sünnetten nasıl olacağız neler ibadet neler değil ondan sonra emirlerin rivayet oldu sabit olduktan sonra bu ibadetin Allah'tan gayrısının yapılması şirk buyuruyor kısmı veya neler için mesela isim sıfattan fıkri olan ve fıkri olmanı örnek verin mesela Allah Azze ve Celle'nin e, görüyor e, olması biz Allah'a inandık şimdi e, bu görüyor fıkri olarak sonra hiç nas gelmese bile inandıktan sonra bunu fıkhi olarak hiç nas gelmese bile Allah'ın bizi gördüğünü fıkratan bunu anlar Allah'ın bizi bildiğini fıkratan bunu anlar ee, özellikle bir nas gelmesine gerek ama nas gelmiş tevkid ismini tevkid olmuş elhamdülillah ayrılığına ama bazı sıfatları vardır ki nas gelmeden kesinlikle anlayamazsın fıkri bilinç mesela Allah'ın gözünün çoğun müşterinde dünya sonrasına inmesi nas gelmese biz nereden bilecektik değil mi? ama burada özellikle sana dikkat çekmek istiyorum Rububiyet dışında Ulubiyet ve isim sıfat kısmı daha çok nedir? E, ee, nasıl aletimiz tamam Şimdi durum böyle olunca işte ne olur sanki ona dikkat etmek diyor ki ennemen asla Allah'ın kim Resul'a itaat eder ve Allah'ı billahi sebep Resul'e itaati öne almış aslında bunun sebebi şundan dolayı Şimdi e, enne men vahhadallaha ve ata'a rasule demiştir kim Allah'a dillerse ve Resul'e itaat ederse demiş bir de burada Resul'e itaati öne almışsa bundan dolayı o da sebebi demin bildirdik şimdi Allah'ı tevhid etmek neyinde geçen bahçeli istedik için sıfat şey e, rüzgar ilgili için sıfat şimdi rüzgarda tutuyor vücud yoksa nasıl olduğu için ve bu nokta kim, kimin vesilesiyle bize beyan ediliyor? Nebi Tasar'ın vesilesi yani Allah Azze ve Celle ona vahyediyor da bize beyan ediyor durum böyle olunca Resulü ona almış ki biz Resul'e bakalım Resul bize Allah'ı tevhidi nasıl anlatmış nasıl Allah'a birliğini nasıl anlatmış bilelim ki ondan sonra Allah'a onunla ne yapalım birleyelim o yüzden lafı da almış lafı da almış evet ama e, bir de Allah'a da yöneltirdin müelliflersen yani kim Allah'a bilirlerse ve Resul'e itaat etsin mi? Falan gibi sorun yok çünkü burası var bu arabası var mutlakı cem'e e, e, cem'e delalet eder tersibe illa delalet edecek diye bir kaygı yok mesela diyorsun ki ca Ahmet ve Ali Ahmet ve Ali geldi böyle şimdi bu lafızda lafız olarak Ahmet kelimesi önce geldi Ali'nin Ra'a Ahmet ve Ali Ahmet ve Ali geldi Ahmet kelimesi ama bu demek mi? Şimdi Batıl'da ben Ahmet'i önce yüklettiğim için yüklettim diyor Bu Türkçe olarak bile baksak Ahmet önce eve girdiğine kadar gider mi etmez? Diyor ki Ahmet ve Ali girdi İkisi girdi ama kim kimden önce böyle Burada böyle Kim Allah'a hitap eder, şey Resul'e hitap eder ve Allah'a billah Tartip yok aslında tamam. O yüzden akıllarda küçük sorun tamam. Evet Şimdi zaman diyoruz ki burada ne? Burada e, iki önemli unsuru almış mı Elif Rahimallah bir hareket etmiş. Söylüyor ki e, ennemen ata'a Resul'e ve hadallah. Kim Resul'e itaat eder ve Allah'ı bilmez. Şimdi burada Allah'ı billerse vahade yani tevhidler. Bu da önemli o yüzden hemen e, şuna girmemiz lazım. Tevhidin kavramı. Şimdi çok önemli. Tevhid kelimesi vahade يوحد بالمقتضى وحد يوحد توحيدا فوحد يوحد توحيدا وحد بالذي يوحد باليد توحيد بالذي وضمان توجد بين الضغط معناته بالذي طيب تذكر اليوم وحد يوحد توحيدا فعل يفعل تفعيلا قتل يقتل تقتيلا صرح يصرف تصريحا تمام مخالفا بها وهنا نفسي توحيد توحيد وحد كلمتين يعني بتشوف تمام ifade eden وحد كلمتين جلدي كلمتين نيرك محضر يعني جلدي وحد مثلا بلغة معناته مثلا بلغة هم ارمك وحد بلغة يقول ki lem yedhul fiha güzel olursa illa aliyin bu odaya sadece Ali girdi o zaman şimdi burada bir fiil var ne? odaya girme fiili bu girme fiili kime hak kıldın? Ali'ye o zaman Ali burada tevhid edilir bu manada Ali tevhid etmek caiz odaya girme tevhid etmek caiz diyorsun ki ee, en usalli yevme salaten fil mescidi illa salatel mağluba mesela bugün mescitte sadece cemaat mescitte sadece akşam namazını kılıyor tamam şimdi burada bir şey var ne kılma bir de namaz olayı var ne hangi namaz akşam namazı şimdi bu akşam namazı bu namazların mescitte kılınıp kılınmamalı Şimdi bunları cömerttiğimiz zaman ben akşam namazını sadece mescitte kıldım dedim. O zaman mescitte kılma olayını kime has kıldım? Akşam namazını. O zaman akşam namazının mescitte kılınması noktasında akşam namazını ne yaptım? Seyretledim, birledim. Bunun gibi. Tamam O zaman vahhale kelimesi yani tevhid kelimesi birlemiş. Peki bizi ilgilendiren bizi manası Resulullah'ın manası neydi? İfradullahi Azze ve Celle bima yahtassu bihi Allah Azze ve Celle'yi kendisine has olan şeylerde bilemez Allah Azze ve Celle'yi kendisine has olan şeylerde bilemez şimdi madem ki tevhid Allah bizden istenen tevhid Allah'ı kendisinin has olduğu şeylerde Allah'a birlemek o zaman bu tabiri caizse neyimiz yani tamam Allah'a has olan şeylerde birlemek ama nedir bu has olan şeyler işte buradan tevhidin üç kısmını bitiriyoruz olayı, olayı bitiriyoruz diyor ki Allah has olan şey üç kısımlar bunu diyor bunu diyor o zaman benimki cümlenin yani Allah'ı has olan şeylerde bilmenin açığı mı Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinde rububiyetinde şimdi sıfatlarında kullanmış Allah'ı rububiyetinde rububiyetinde ve isim sıfatlarında kullanmış ama tabiri caizse yememişler kaldı peki nedir bu rüziyet nedir bu rüziyet nedir bu istisal o zaman gözler bunun tarifi rüziyet tevhidi ifradullahi azze ve cem bi efhal fi efhal veya bi efhal Allah azze ve celle fiillerinde ne yapmak dinlemek rüziyet tevhidi budur Allah azze ve celle fiillerinde dinlemek yani öldüren yaratan vücut veren işleri çevirip, çevirip düzenleyen her şeyin sahibi maliki güç yetiremek kudret sahibi bunlar ne de hepsi bilgiler Allah'ın fiilleri işte bunu burada Allah'ı ne yapmak dinlemek sen de ki Allah yaratar yaratır bu tevhid bize tevhid çünkü Allah yaratır dediği diğerlerini nefret etmedin nefret etmedin o zaman ne diyorsun Allah'tan bahsediyorsun şey yapın dedim ki Allah şifa verir bu tevhid mi tevhid değil çünkü dersin Allah şifa verir sonra devamında dersin ki ben de şifa veririm bak tevhid olmadı o zaman Allah şifa verir demek tevhid değil Allah'tan başka şifa kimse veremez tevhid budur aynı la ilahe illallah gibi ilah yoktur desen kafir olursun neden çünkü Allah var ilah olarak desen ki e, ilah yok bak bir insanın ilah yoktur kafir olur neden iki ilah var kim o Allah Kim, mi? insan dese ki Allah'tan başka ilah yok ve bununla da hakikaten e, bazı insanların yanlış anlayışını var şimdi onlara bahsettik bu da caizdir neden ki Allah'tan başka ilah çok Allah onların tatlıklarına da ne hükmü verdi ilah o zaman Allah'tan başka ilah yoktur demek, ca, ca, yoktur demek de caiz değil ilah vardır demek de mutlak olarak caiz değil o zaman bize katılıyor eğer bunu ilahtan kastındır hak ilahsa o zaman tamam Allah'tan başka hak ilah yok çünkü diğerleri de ilahtır Allah onların tatlılarını ilah kim vermiştir ama yine Allah onların tatlıklarına batıldır demiştir o zaman batılın zıttı o zaman Allah'tan başka hak ilah yok Allah'tan başka hak ilah yok o zaman soru ilah var mı? tatil edin eğer ilahtan kastın batıl ilahsa batıl ilahlar çok çünkü bir insan birisine tapıyorsa o kişiyi ne yapmıştır? ilah edilmiştir ve o razıysa o da kendisini ne konuma koymuştur? ilah konumuna koymuştur bir ikincisi ee, eğer ilahtan kastın hak ilahsa işte o manada Allah'tan başka ilah yok o yüzden la ilahe illallah'ın açılımı nedir? la mağrure bi hakkın illallah Allah'tan başka hakkıyla ibadet eden e, şey, ibadet edilen yoktur tamam Şimdi o zaman diyor ki Rububiyet tevhidi Allah'ı kendi fiillerinde bilen Yani Allah'a hangi fiili düşünürsek düşün, düşünelim Allah'ın kendi fiiliyle Bu fiili Allah'a kılmak O fiilde Allah'ı ne yapmak bilir tevhidin ikinci kısmı tevhid-i uluhiyye yani veya diğer bir tabirle tevhid-i ubudiyye tevhid-i uluhiyye tevhid-i ilahiyye ibadet hep ticaret hep aynı manada evet. hepsinin bir manası var bir ibadet var tevhid-i uluhiyye tevhid-i ilahiyye tevhid-i ubudiyye tevhid-i ibadet başka isimleri var bunların hepsi nedir? Mesela tevhidde bir At-Talebi ve Al-Kasb Bunların hepsi nedir aynı şey tamam mı? Bunların da tevhidin Ürüziyet tevhidi Ürüziyet tevhidi İfradullahi Azze ve Celle bir ibadet Tarifi bu Allah Azze ve Celle ibadette bulunmak Yani sadece Allah için namaz kılmak Allah'a namaz kılmak Sadece Allah için oruç Allah'a oruç Bütün ibadet sadece Allah Azze ve Celle'den yardım istemek sadece Allah Azze ve Celle ibadet korkuyor sadece Allah Azze ve Celle ibadet ediyor tamam mı? bunlar da nedir? Ürüzle tevhidi yani tevhidin ikincisi üçüncü kısmı bu da tevhidin esma ve sıfat isim sıfat bu da ifradullah Azze ve Celle bime senne ve vasafe bihi nefsehu fi kitabı او على لسان رسوله من غير تفريق ومن غير تأثير ولا temsil ve min gayri tekifin ve la tahrif bu bir lafız Allah Azze ve Celle kendisini gerek kitabında gerekse de Resulünün diliyle isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde isimlendirmek şey, e, vasıflandırdığı ve isimlendirdiği şeylerde Allah'a belirlemek ve tahtile teklife tahri, e, te, tahrife ve tatil teklif temsil tatil teklif temsil ve tahrife gitmek için iman tatil teklif temsil vesaire bunların bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık akiyeti ve akiyet şahında vesaire tamam yani Allah Azze ve Celle bile bilmeze hakkı Allah Azze ve Celle kendi bilmesinde tefsir ediyoruz ama Allah'ın kendi elinde Allah Allah görendir görmesi kendisine bizim görmemiz gibi değil biliyoruz Allah tamam bütün böyle isimlerinde ve sıfatlarında Allah'a bilmek bu da üçüncü kısım tamam bunu pek neden bu teyzenin taksimatına girmek zorunda kaldık çünkü Muhammed bin Abdülhamid diyor ki enne men ata'a Resul kim Resul'e itaat ederse ve vahhadallaha ve Allah'a dillerse işte o dillerse kelimesi geçtiği için kitapta ben anlatmışım evet kim Allah'a ve Resulü'ne itaat eder Allah, e, Allah'ın Resulü itaat ederse Allah'a billahi ne olmuş la yedüsü lehu muvalat men haddallah Allah ve Resulünün haddini aşanlara muvalat sevgi beklemesi muvalat veli edilmesi dost etmesi caiz değildir şimdi burada hem ayetin birazdan gelecek ayetin münasebetiyle birlikte hem de Muhammed İbn Abdülvahhab'ın kullandığı hak kelimesiyle alakalı olarak bunlar arası diyalog olarak sebebi değineceğiz mecburen burada ve burada bazı insanların iki şeyi birbirinden ayırt edemediklerini göreceğiz yani bugün mesela farklı cemaatler var tamam mı? böyle açık ve net naslar olmasına rağmen bu ayetleriyle tevhid ediyorlar kendi heva ve ya da yanlış anlıyorlar o yüzden bilgi de değince kısaca sadece bu ayeti ele aldı zaman Muhammed İbn Abdullah'ın geldi yani şimdi öncelikle dikkat edelim nasıldan kim Allah'a kim Resul'e hitap ederse ve Allah'a billerse la yedildi caiz değildir lehu o kişiye ne? muvalatü men haddallah Allah'ın ve Resulühü Allah'ın ve Resulüne had edenler had tamam onu açacağım böyle bir tane akraba karayım ister bu en yakın olsun sonra ayet getiriyor ki ayeti okuduk şöyle diyor Allah Azze ve Celle La tecidu kavmen yu'minine billahi ve yevmil ahir Şöyle bir kavim bulamazsın Allah'a ve ahiretine iman ediyorlar Sonra yuvaddune sevgi besliyorlar Men haddallah Allah'a had edenlere ve Resul'e ve Resul'e had edenlere Biz buna ne yaptık? Sınırlarını aşanlar diye tercüme ettik bu, bu lafız e, Şiddet kelime olduğu için ayetin mefhumunu anlamada Şiddet kelimelerden bir tanesi olduğu için ve ayetin fıkhını anlamak için ve Muhammed İbn Abdullah'ın halk kelimesinden kastını anlamak için içinde açmamız gereken tamam mı? içinde açmamız gereken ıslahlardan bir tanesidir bu halk kelimesi bunu anladığımız zaman inşallah olayı çözeceğiz şimdi harf kelimesi el haddu el haddu tamam mı? şimdi harf kelimesi şey Şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki La tecrübe kavmen şöyle bir kavim olmaz bulamazsın Bunlar ne yapıyorlar? Yu'minune billahi ve yevmil ahir Allah ve ahiret gününe iman ediyorlar Sonra da ne yapıyorlar? Yuvardığı meseleyi getiriyorlar Ben habdallaha ve Resulü Allah'a ve Resulüne had, had yapanlar Allah ve Resulünün sınırlarını aşanların Şimdi Burada dikkat edecek olursak el-had Allah bize bu Kur'an'a ne olarak indirmiş? Arapça anlayalım diye ve bizim Arap dili edebiyatıyla hitap ediyor ve bazı kelimeler konuyor ve lafızlar konuyor tamam. bu lafızların delalet ettiği ne var? manalar var bu lafızların delalet ettiği manalar var ve bu delale, lafızların delalet ettiği manalara biz ne, ne, ne Aksi halde iki boş kelimelerle muhatap oluruz Ne anlayabiliriz ne akıl edebiliriz tamam Şimdi Burada hak kelimesi Dikkat edin el-ha'u el Ve dalu Ha ve Dal harfi Tamam Şimdi Hak kelimesi ne demek önce? İbn-i Faris'in dediği gibi El ha'ul ve dali aslan Had ve dal kelimesi yani bu had kelimesi toplam iki asla ifade eder iki asla delalet eder iki asla ifade eder birincisi el men'u birincisi men etmek ama yazın birincisi men men etmek yani yasaklamak engel olmak tamam mı? ikincisi efsane tarafı şey bir şeyin bir kısmı tarafı şeyin bir şeyin tarafı tamam bir şeyin tarafı o zaman hak kelimesi ne? men, mene hem men etmek hem de ne ikinci kısmı bir şeyin bir şeyin bu tarafı hak kelimesi şahsı olarak böyle ama toplam bir genel olarak baktığımızda olaya el hacizi beyne şeyin şimdi bu ha ile dal kelimesinin ha ile dal kelimesinin bir araya gelerek ifade ettiği mana ne? bunun için men ikincisi bir şeyin tarafı ancak bunlara toplu mana verildiği zaman Arap dili edebiyatında şu manaya göre had haddin bir manası vardır o da şu tek manasını kastetmiyor manalarından birisi şudur el halli beyni şeyin iki şey arasında ne? iki şey arasında örtü iki şey arasında sınır iki şey arasında engel iki şey arasında sütun ne dersek diyelim tamam şimdi hak kelimesini kullanıyor muyuz Türkçe'de? kullanıyoruz ama neyi kullanıyoruz onun? küçükleştirilmiş haline ne diyorum? Hudut. Hudut. Hemen yazalım hudut. Hudut ne? Bir sınır. Peki biz e, işte mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları tamam mı? Buna ne yapmışlar? Her ülkeyle arasına ne çizmişler? Hudutlar değil mi? Sınırlar çizmişler. Neden buna hudut ismini vermişler? Çünkü o son nokta var ya Türkiye topraklarının son noktası oraya koydukları hudut ne? Kur'an'ın had kelimesinin manalarına ilk bir kere arada el hacbi beyne şeyin dedi bir şey arasında nedir? engel bu bir ikincisi manalarından biri men etmek men etmek peki o dedikler ne için konmuş? karşı tarafın oraya mümkün geçmesini men etmek için tamam mı? Ama şimdi daha yanıyor değil mi? peki manalarından bir tanesi neydi? bir şeyin bir tarafı şimdi burada bir tarafı partisi var vücudun bir arkası bir taraf senin tarafın başka bir taraf yani görüyorsun bak bütün manaları nasıl kendisinde cennette olarak tamam şimdi o zaman topluyoruz diyoruz ki hak kelimesi mene yasak etmek iki ee, birincisi yasak etmek iki tarafı şey bir şeyin tarafı üç iki şey arasında hadis engel şimdi had kelimesi bu demek haddini aşma diyoruz zaten Türkçe'de kullanıyoruz yani sınırını aşma şimdi buna biz ne dedik hudut kelimesi zaten oradan geldi Türkçe hudut, hudut, hudut mefhumuna bak yani Hudud bak Dedi ki bir ülkede bir, bir, bir ülkenin sınırlarını çiziyorsun ve onun hudud içini veriyorsun Tamam oraya hudud Ve buraya baktığın zaman bu manaların hepsini cennet hepsi bu hududun içinde var Normal yaşantımızdan örnek veriyoruz o yüzden hududu örnek veriyoruz değil de gelmiş Hudud niçin konmuştur, Karşı tarafın girmesini bir demek? için İki, iki taraf arasında ne olmak için? Engel olmak için Üç, ee, e, tabi aynı ee, üç bir şeyin bir tarafı olması için yani ne demek bu taraf bizim o taraf sizin değil tamam mı? şimdi bir e, malumat daha vereceğim kelime manasını sonra bizi ilgilendiren noktaya bulundu bir, bir man daha vereceğim burası çok önemli eskiden Araplar çok ilginç çok acayiptir eskiden Araplar yani Nebi Sassalem'den önce dahi tamam mı? Arap dili devletin maruf cahiliyeden gelen şiirler bile başlıyoruz kapıcıya ki bu e, Türkiye'de anladığımız kapıcı değil hani böyle işte merdiven çiziyor falan böyle apartman kapıcısı manasında bir şey işte bu kralların kapıcıları tamam mı eskiden kapıcılara Kabirlerden günlerin şey mekanında bulunan Kabirlere ne isim vermişler? Eskiden kabirlere Haddad ismi vermişler Hab yani Hab'dan gibi Haddad ismi vermişler Niçin? Çünkü insanları girişten ne yapıyor? Ne ne diye yasaklıyor İnsanlarla sahibi arasında ne oluyor? engel oluyor İnsanlarla sahibi arasında ne oluyor sınır oluyor tamam o yüzden geçmişte de kapıcıya Haddad ismini vermişler had kelimesinden gelen çünkü neden insanların girişini men ediyor insanlarla sahibi arasında yani patronu arasında kralı arasında ne oluyor engel oluyor, haciz oluyor, sütre oluyor ve ayrıca ne yapmış oluyorsunuz bir taraftasınız benim patronum başka bir tarafta ancak beni geçeceksiniz patronuma gideceksiniz yani izin yok tamam mı? o zaman bunun bütün mefhumunu anladık mı? anladık bakın şimdi bunlar ne diyorlar bunlar arasında diyorlar. eğer biz dinen bunlara yaklaşırsak, yaklaşırsak şimdi öncelikle buna takıya olarak bakanlar var bir de caiz olarak bakanlar var şimdi takıya olarak bakanlar takıya olarak bakanlar söylüyorlar biz onlara yaklaşırsak belki kendimize çıkacağız o manada takıyorlar bakın tamam peki onlara sorun şimdi Allah takıya bakmak takıya için bakmak için bir şeylere ne yapmak lazım yani karşı tarafa takıya yapmak için bir şeyleri izlemek lazım değil mi şimdi bu otomatik men batıl otomatik men batıl neden sebebi şu otomatik men batıl olmasının sebebi şu sen karşı tarafa Allah'ın ayetleri de okunsun mu diyorsun yoksa Allah'ın ayetleri gizlensin mi diyorsun eğer derse ki Allah'ın ayetleri gizlensin bu küfür eğer Allah'ın ayetleri okunsun derse Allah'ın ayetleri içinde bir de var burada Allah Azze ve Celle hak kelimesini koymuş onlar bir tarafta bir de bir tarafta bunu yapamazsın takıyorlar bir, bir, bir kere bakın aksi halde şunu demen lazım hiç e, e, Kur'an'ı Kur piyasaya da sürmeyelim demek lazım olur bunu kimse diyemez hiçbir akıllı adam tamam mı? eğer dersen ki hayır Fatiha babında değil onlar da işte kardeşlerim diyor Allah'a inanıyorlar onlar da bizim gibi tamam mı yani e, onlar da ana babasından öyle bir gün görmüş biz onlara yakınlaşmamız lazım mesela bu manada bakıyorsun Allah yine bunu kesmiş şimdi bu, genel olarak mantığı şu şekilde baktıktan sonra bu ayete dönelim şimdi çok önemli hak söylemesini bilmek sarakam şimdi Allah diyor ki la tecrübü kavmen ve tabi onlar bunu derlerken ayete geçmedim onlar bunu derlerken kendilerine de bazı istimbatlar yapmaya çalışıyorlar işte Nebi Sallallahu e, işte Yahudilere iyi davranmıştır Hristiyanlara iyi davranmıştır onlarla ticaret yapmıştır ilişkiyi kesmemiştir vesaire şimdi bunlar ne yapıyorlar mesela örnek verecek olsak ticaret mefhumuyla tam muvalat mefhumunu birbirine karıştırmışlar yani ticaret ve dostluk edinmeyi birbirine karıştırmışlar değil mi? sen normal e, bir, bir e, fasığı bile tamam fıtkını hiç sevmeden onunla ne yapabiliyorsun geri geldiğinde alışveriş yapabiliyorsun yani senin alışveriş yapman o adamın o fasık adamın fıtkını sevmene mi delalet eder yok yani Nebi Sofya'nın e, Yahudilerle Hristiyanlarla bazı işbirliği yapması anlaşmalar olsun değil mi? savaş anlaşmaları olsun müşriklerle veya e, kim olursa olsun ticaret ilişkileri olsun bunlar sevmesi hiçbir zaman delalet etmez çünkü normal sosyal yaşantımızda bile bunu çok açık ve net görebiliyoruz şimdi ayete dönecek olursak biliyoruz ki Allah Azze ve Celle bize bu kitapta e, şey bu ayette öyle bir kelimeyle hitap etmiş ki bütün ilişkileri dini ilişkileri muvalat noktasında kesiyor Allah'ın bütün dini işleri mübarek noktasında ne yapıyor? Kesiyor Allah'ın yolları net bir şekilde ve öyle bir kelime kullanıyor ki kesinlikle tevhide hiç yer yok tefsire hiç yer yok ee, onların anladığı manada hiç yer yok bir dakika net bir şekilde tevhid içine tevhid edilmiş şimdi Gelelim ayete ve o had kelimesini de anlattık ki onunla beraber anlayalım şimdi. La tecidu kavmen şöyle bir kavim bulamazsın Yu'minune billah Allah'a iman ediyorlar Ve yevmil ahiret Ve ahiret gününe iman ediyorlar Sonra yu'addune sevgi besliyorlar ki ne? Men haddallahu ve Resulü Allah'a ve Resulüne had edenlere Şimdi bunlar Allah'a ve Resulüne had etmişler Doğru mu? Allah'a ve Resulüne had etmişler o zaman bunlar Allah'la şimdi biz Allah'ın tarafında mıyız Resul'ün tarafında mıyız tamam biz Allah'ın tarafındaysak onlar da bu ayette belirttiği üzere Allah'a had etmişlerse ne var aramızda bir mene var iki tarafı şey var üç el hadi beyne şeyin var o zaman bir ve ne var yasaklayan bugün onlar onlar kendilerini bizden ne yaptılar yasakladılar tabiri caizse çünkü onlar Allah'a hadetti biz de Allah tarafındayız onlar Allah'la kendi aralarına ne yaptı engel koydular ne ne koydular bu bir şey. İki el hadizi beyni şeyin Allah ve aralarına ne yaptılar sıfır koydular yani ne sıfır koydular sıfır koydular örtü, örtü koydular biz Allah'ın tarafındaysak o zaman onlar örtünün e, bir tarafında biz diğer tarafındayız tamam böyle de anladık el hadizi beyni şeyin ikinci manası da ee, şey men ehdedik tarafı şey bir şeyin tarafı yani onlar bir, şey, bir tarafta biz bir taraftayız bu kelime kıyamete kadar muhkem midir? bir nasıl olduğuna nasıl olduğuna herhangi bir şey var mı o zaman kıyamete kadar tamam mı? Ta ki onlar Allah'a ve Resulüne hadettiği müddetçe onlar bir şeyin tarafında tarafındadır dini olarak ki bu ayette zaten dinle alakalı onlar dini olarak bir, bir sınırın tarafındalar ve biz de bir taraftayız kıyamete kadar aramızda ne var? hudut var ve herhangi bir geçim için kesinlikle bir pasaport yüze yok bir üçtür pasaport yüze olayı yok sıfır onlar bir tarafta sınırın bir tarafında tabi tabi tabi o da aynı şey tamam buraya anladık inşallah o zaman bu ayet zıt bir şekilde muhkem hem de öyle bir kelimeyle geliyor ki Allah Azze ve Celle tamamıyla el-kata yapıyor çekiyor bitiriyor yani oğlum tamam Tamam ortak olan kelime tamam güzel doğru kabul edelim ee, gelin size ortak olan kelime ki gelecek bu üç, üç esasta bir ayete de yer veriyorlar ama bunlar bize ama sorun söylüyorum bunlar diyor ki gelin aramızdaki ortak kelime tamam mı? E, biz, de, biz de ne diyoruz zaten eğer onlar bizim ortak kelimemize gelirlerse o zaman sınıf kalkır ama onlar ortak kelimeye gelmediği müddetçe neyiz? E, onlar senin tarafına peki ortak kelime ne? ayete bak ayette ortak kelimeyi ne söylüyor? la ilahe illallah gelecek ha, la ilahe illallah demek Allah'tan başlayın, Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur Peki bunlar Allah'tan gayesine ibadet ediyorlar mı? Ediyorlar güzel Allah'tan gayesine ibadet ediyorlar bunlar Diyelim ki birisi geldi Biz her zaman bir kayda seviyoruz Sabık nedir her zaman? Sabıktır Geldi birisi kayda dedi ki öyle bir Hristiyan düşün ki bu ne yapmıyor? Öyle bir Hristiyan düşün ki bu Allah'a yani İsa Aleyhisselam'a salam, ilah deniyor bir şey deniyor olsa yine batıl çünkü la ilahe illallah'ın içinde aslında iltizam olarak delaletin iltizam olarak Resulü takmış. neden? çünkü diyor ki Allah'tan başka ibadet görecek yoktur o zaman sadece Allah'a ibadet edeceğim doğru mu? peki Allah'a ibadet nereden olacak? neler ibadet? Allah neler ibadet? Onlar onun bir şeyi var anladın yaratıcı olsunlar şey zaten onlar la ilahe illallah manasına dediler Allah'tan başka yaratıcı yok bizim bu batıl bu ölümlü Allah'tan başka yaratıcı yok la ilahe illallah'ın maksadı değil aslında la ilahe illallah'ın maksadı neyi ispatladı bunu vasıya da la ilallah nedir Allah'tan başka ibadet edilecek yok La ilahe illallah kendi başına hani bunlar diyor ya aramızdaki ortak kelimelerin ayetiyle istidlal ediyorlar diyelim güzel aramızdaki istidlal ortak kelime ne? ayetin siyah şibatına bakmak için ne? cealeha kelimeten bakiyeten diyor ayet onu baki bir kelime kıldı kendisinin sonrasına şey nedir o? enna ne'abude illa iyyah Allah'tan başka ibadet etmeyelim İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bin mayetin sözü al o zaman la ilahe illallah çıktı ortaya o zaman la ilahe illallah'ın ilah kelimesi bir kere ibadet edilen demek kendi başına o zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur la ilahe illallah manası o zaman Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilmesi edilen yoktur güzel peki la ilahe illallah başlı başına ortak kelimede toplanacak kadar o zaman bilgiler verir ki değil Allah'tan başka ibadet edemezsiniz eğer Allah'tan başka ibadet edersiniz o zaman aramızda kıyamete kadar sınır vardır çıksa birisi şey ki o zaman bu Hristiyanlardan bazıları var mesela İsa Allah'ın oğlu demiyor mesela o zaman onlara sevgi bir dedi Diye diyeceğiz ki hayır bununla değil la ilahe illallah'ta la ilahe illallah'ın la ilahe illallah'ta ortak olan gerekir neden? çünkü onlar her ne kadar Allah'tan gayet ibadet etmeseler de Allah'a ibadet etmek zorunda değiller mi? İltizam olarak Allah'a ibadet etmek zorundalar değil mi? Allah ibadet çünkü la ilahe illallah Allah'tan başka ibadet edecek yoksa o zaman sadece Allah'a ibadet etmek zorundasın peki Allah'a ibadetin iltizam olarak yani e, gerektiği olarak nasıl anlayacağız ibadetin ne olduğunu ne ibadet? bir, bir tek yol var bize ne? Kur'an yolu o zaman Kur'an olacaktır bir de sünnet yolu sünnet olacaktır yani mevcut sosyalinin yine itizal olarak ne oluyor bunlar batıl tamam o yüzden bunların ayetleri iktidari batıl ki geleceğiz zaten o ayette bu şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, şey, Allah Azze ve Celle şöyle dedi La tecidu kavmen yu'minuna billahi ve liyumul akhir Şöyle bir kavim bulamazsın Allah'a ve ailesine iman ediyorlar Bunlar yuvaddune men haddallah Allah'a Allah'ın sınırlarını had edenleri aşanlara sevgi geçiyorlar ve Resulah'ı ve Resulah'ı Velev ki hani ister bunlar kim olsun şu anda bak kim olursa olsun Adam Yahudi İslam değil anasından babasından bastı adam hala Yahudi İslam değil Allah diyor ister bunlar babaları olsun evabnahum ister oğulları olsun ev ihvanhum umum ister bu kardeşleri olsun kim olursa olsun ev aşiret veya akrabaları olsun ulaike işte bunlar şekere fi kulubihimul iman burada çok söylenecek şeyler var aslında ama tek tek bir şey var aslında biz işin tavsiyonunu Rabbim nasip ederse bu üç esasdan sonra havaydır havaydiler havaydır erbadan sonra kitab-ı tevhide okuyacağımız zaman kitab-ı tevhide çok genişliyormuş burada biraz mutlaka gidelim bu bu ilgiyette temel vermek için aslında bu üç o yüzden çok fazla karşıda durmuş yoksa kalplerine iman yazdı kitap nedir şey, yazmak nedir vesaire bunlar çok önemli böyle sanmış ve eyyedehum yürühmün onları neyle ruhla desteklemiştir yani bu sevgi beslemeyenler var ya Allah bunların kalplerine imanı yazmıştır ve eyyedehum yürühmün bunları ne yapmıştır ruhla desteklemiştir peki buradaki ruh ne? tamam buradaki ruh ne? şimdi Bazıları diyor ki buradaki ruhtan maksat Kur'an Yani Allah onları ne yapmıştır? Kur'an'la desteklemiştir Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir Neden? Çünkü alimler diyor ki Şimdi öncelikle şöyle yapalım Daha e, iyi anlamak için Şimdi Ayet ruh geçiyor Tamam mı? bazı alimler demiştir ki buradaki ruh Kur'an yani Allah onları Kur'an'a desteklemiştir bazı bazıları demiştir ki buradaki ruhtan maksat cezaevlisin şimdi bu ayet buradaki ruh cezaevi ve selamın şu Kur'an'ı Nebis Efendim'e nasıl oluyor için yok nerede hadis o ruhtan maksat yok tamam peki her ayete Nebis Efendim'in sözünü bulmak şart mı? mücerret olarak ayetin bizzat kendisini kelimeler olarak yok şart değil Kur'an bazen ne yapar bir ayetler birbirlerini açıklar bazen lafız uzun olur uzun üzerine bırakabilirsin bunlar hepsi tesirde kaybı onlara girmiyoruz ancak burada iki şey kapsayabilir çünkü Allah Kur'an'da Cezve Aleyhisselam'ı da ruhtuyor Kur'an'a da ruhtuyor Şimdi Allah Azze ve Celle ayetinin, ayetinin tarifini diyor Ve elhayna ileyke ruhan min emrine Biz sana kendi emrimizden ruhlu vahyettik Yani ne? Vahyonun ne? Kur'an Şimdi diyor ki inne ve alhayna ileyke ruhun min emrına biz sana emrimizden ne yaptık? Ruh vahyettik yani Kur'an'ı vahyettik o zaman Kur'an'ın ne ismi vardı Allah bu ayette? Bu Cebrail aleyhisselam da e, mesela şu Arap suresinde ruh ismini veriyor diyor ki nezele bir ruhul emin yani onu ruhul emin yani Cebrail yolculardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine girmişsindir o yüzden cezada ve kelama da ruhleniyor Kur'an'a da ruhleniyor e şimdi burada ilk muhtemel ruh da olur Kur'an'da olur şimdi o zaman diyoruz ki şöyle topluyoruz diyoruz ki ruh kelimesi Kur'an'da iki şey hakkında itlak edilmiş birincisi cezada ve selam ikincisi Kur'an İbn-i çok güzel bir laf söylüyor bunları cem edelim i̇bn Teymiye müthiş açıklıyor diyor ki Kur'an bir diye isimlendirilmiştir çünkü neden insanın hayatı ancak hani hayat, hayatın içinde ruh olacak ya insanın hayatı ancak kendisiyle yani Kur'an Kur'an'la ancak kendisiyle vuku bulabilir yani öbür hayat batıl hayat yani öyle ne olacak ki sonun helak olduktan sonra onun hayat mı denir anladın mı ama ebedi cennet varsa değil mi asıl hayat odur o yüzden İbn Teymiye diyor ki sünnel Kur'an ruhen hani. Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir neden çünkü insanın hayatı onunla asıl hayat Kur'an'la vardır tamam mı ve Cebrail de ruh diye isimlendirilmiştir çünkü neyle emniyor Cebrail Kur'an'la yani o ruh olan Kur'an'la tamam o zaman o zaman bu ayette ne var ilim lafı yani burada Cebrail ya Kur'an sonuçta ne çıkıyor bu aynı kapıya çıkıyor tamam çünkü Kur'an ruh değişimlendirirse insanın hayatı Kur'an'la vuku bulabilir Cebrail de ruhuyla inmiyor zaten geliyor onu Nebi Seselam indiriyor değil mi o zaman diyor ki madem durum böyle olunca o zaman diyor Kur'an'da yeri gelmişken anlatacağız bu o zaman Kur'an'da iki manada kullanılır başka bir bu kadar bakış açısıyla bir mahluk iki mahluk olmayan ruh şimdi bir mahluk olan ruh yani yaratılmış olan ruh iki yaratılmamış olan ruh ezeli olan ruh bir başlangıcı olmayan ruh tamam tekrarlıyorum Kur'an ruh kelimesi ikiye ayrılıyor o zaman Kur'an'da böyle ayrıldıktan sonra bir mahluk olan ruh iki mahluk olmayan ruh yani bir de yaratılmış ruh iki yaratılmamış ezeli olan ruh yaratılmış ruh ne? Ceza aleyhisselam çünkü Allah ona Kur'an'ı ne verdi? Allah ona e, ne için verdi? Ruh için verdi Ceza aleyhisselam mahluk yaratılmış çünkü Allah'tan başka her şey nedir yaratılmış iki yaratılmamış olan ruh o da nedir Kur'an Kur'an da Allah'ın kelamı sıfatı Allah'ın sıfatları da nedir yaratılmış değil çünkü Allah'ın kendisi yani Allah'ın tamam o zaman bu iki şekilde kullanır Kur'an'da mahluk olan ruh tekrarlıyorum mahluk olmayan ruh mahluk olan ruha örnek neydi ne verdi Cebrail Aleyhisselam çünkü Cebrail Aleyhisselam Allah ruh diyor ve Cebrail Aleyhisselam yaratılmıştır İki mahluk olmayanıdır neden? çünkü Allah neye reddiyor başı Kur'an'a Kur'an da nedir? Allah'ın kelamıdır Allah'ın sıfatıdır Allah'ın sıfatları da nedir? mahluk değildir mesela Allah'ın eli mahluk mu yaratılmış mı haşa Allah'ın ilmi mahluk mu yaratılmış mı haşa yine Allah'ın kelamı yaratılmış mı haşa tamam Kur'an'dan kastımız bu yapraklar dilin kendisinden bahsetmiyoruz kelamı tamam ve kelamı şey yanlış anlaşılmış tamam burayı da anladıktan sonra peki bu şey. Allah'ın hizbine ne diyor? Kurtuluşu almış olsun. Hizb nedir? El tarikul lezine ata'ullaha azze ve cel Allah ve Resulüne itaat edenler Bunlar hizbler Grup canım topluluk Şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah Şimdi o zaman üç şeyi tamamlamış oluyoruz Geçen başla bu ders birleştirdiğimiz zaman her Müslüman erkeğin ve Müslüman kadın bilmesi gereken öğrenmesi gereken ve onunla amel etmesi gereken bu şeyi tamamladık şimdi Müslümanlık Rahimullah kaldığı yerden devam ediyor kaç dakika oldu diyor şey ki ilan diyor ki Erşadakallahu Erşadakallahu Risa'at Allah seni taatinde irşad eylesin tamam? sana itaatin yani kendisine itaat etmen için irşad eylesin çünkü Allah irşad eylemediği zaman irşadlığıyla hidayet gelecek irşad etmediği zaman kimseyi ibadet edemez ibadete yani ibadet etmemiz de Allah'ın tevfikiyle olur Allah'ın bilirsin İyelen diyor ki Erşedet Allah'ın itaatihi Allah senin itaatine irşad eylesin Emmel hanifiyete milleti İbrahim İbrahim Hanif olan İbrahim milleti milleti İbrahim İbrahim milleti Hanif üzere olan İbrahim milleti şudur Hanif dini şudur yani En ta'budallah Allah'a ibadet etmendir vahdedir tek olarak Muhlisen ona has olarak lafı din, din. Tamam. O zaman İbrahim'in Hanif dini neymiş? Dini Allah'a has kılarak sadece ona ibadet etmendir ve bir zalike işte bununla emerallahu cemi'en nas işte bununla Allah ne yapmıştır? Bütün insanlara bununla emretmiştir ve halakahum ve bunun için yaratmıştır Böyle sağladığı itimanın adıdır bir şey söylüyor deli bir şey söylüyor deli ve öyle bir delil getiriyor ki yani şu an getirdiği deliller en böyle açık ve net böyle ispata e, dair en açık ve net dolayı seçimi, seçimi özen gösteriyorlar şimdi Bu da böyle tevhitteki yüzünü de vermeyenlerdir ve bizalike emr Allahu cemiyen Allah işte bununla bütün insanları bununla ne yaptı? Emretti ve halaka zilleha ve bunun için yarattı kema kâle ta'ala Allah Teala buyurduğu gibi ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabedin ben ancak insanlara ve ancak bir bana ibadet etsinler diye yarattım sonra mana ya'budun Muhammed İbn Abi Yahya buradaki ya'budun ibadet etsinlerin manası yuvahidun birleşinler demek bunları açmış şimdi şimdi Muhammed İbn Abdullah'ın e, e, cümlesinin başında dönüyor Eylem arşilek Allah Bil ki Allah seni irşad eylesin Şimdi bil ki, bil ki falan bunların hepsini geçmişti aslında Anlattık ki Allah'ın diyor ki Erşadekallahu itaatihi Allah seni itaatine irşad eylesin Şimdi burada irşad Şimdi burada irşad kelimesi Şimdi irşad Rüşten geliyor Rüş işte Hilaf-ı dalal vel gayr Yani dalaletin zıttı Tamam Yani diğer bir tabirle nedir? Hidayet Tamam çünkü İbn-i Faris diyor ki Arra'u yeşil ve dal Yani bir kelimesi ra, şin, dal harflerinden oluşur Arra'u yeşil ve dal Asıl vahidin bir aslı delalet eder Ve nedir o asıl? Yedille ala istikameti tarik Doğru yolda olmaya yol e, üzeri müstakil olmaya istikamet üzeri olmayı ne? delalet eder O zaman nasıl ki hidayet iki, iki kısımda bu şüphe nedir? İlmi ve hiç ahtardan bahset hidayet iktisat tamam hidayet-i tevfik ve hidayet-i irşad hidayet-i tevfik ve hidayet-i irşad diye ikiye ayrılıyor hidayet değil mi? bunların mahkeme kitapta durmuş aynı şekilde bu şüphe nedir? iki kısımdır yani Allah Azze ve Celle sana yolu gösterir buna irşat demiş bak hak budur bu Allah seni irşad etti böyle tamam yani yolu gösterdi ama tutup seni o yola sokarsa o da irşadın ikinci kısmıdır işte tamam şimdi bunu Allah-u Alem Hazreti Vasiye'yi mi anlatmıştık? Hazreti Vasiye'yi anlatmıştık değil mi? İmdat şimdi burada da aslında uygun ben münasip anlatırım o zaman hidayet iki kısım hidayet iki kısım ve hidayet iki irşad olmak üzere iki kısım tamam birincisi hidayet iki kısım ikinci hidayet iki şimdi Allah'tan başka hidayet eden var mı? yeni soru aslında ne deriz? hasıl soru hasıl var hidayetten kastım eğer hidayet-i tevfikse Allah'tan başka hidayet eden yoktur eğer hidayetten maksat hidayet irşad ve dilal ise delalet irşad delalet hidayeti yani yol gösterme hidayeti ise Allah'tan başka hidayet eden çok ya çok bir şey şimdi en başına gelen ne bir sonra sahabede şimdi Allah Kur'an'da bir ayette diyor ki sen sevdiklerine hidayet edemezsin başka bir ayette sen doğru yola hidayet edersin bakalım iki ayet var birincisi sen sevdiklerini hidayet edemezsin ikincisi sen doğru yolu hidayet edersin ve hidayet de Arap dili edildiğinde iki kısım gelir birincisi ya tutup adama yolu göstermek mesela örnek Aynen. Yok, hidayet yaşam aynı burada hidayet anlatıyor şimdi. Şimdi hidayet iki kısım dedik ki birincisi yol göstermek, ikincisi yola sokmak. Yol göstermeyi herkes yapar. Yani herkesten maksat ne? Basiretli bir, basiretli olan bir Müslüman yapar. Yolu gösterirsin dersin bak Allah ayette böyle diyor, Resul sünnetinde böyle diyor. Tamam mı? Öyle sünnet alimlerimiz böyle böyle böyle diyor. Tamam mı? Bu nedir yolu göstermek? Ama o yola koymak işte şey o Allah'ın elinde. Yani şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hidayet etsin etmedin var hidayetten kastım yolu göstermek evet amcasını hidayet etti çünkü sen doğru yola hidayet edersin diye Allah Kur'an'da ne, ne satılım için amcasını hidayet etti ne manada yani yolu gösterdi amcanın la ilahe illallah diyor bak doğru yol diyor senin yolun batıl bu manada hidayet etti ama yola sokma noktasında evet aldı onu Müslüman yaptı kalbini değiştirdi onu imana soktu işte bu hidayeti tevfik kısmı işte burada Nebi Satır'ın şey burada Allah Nebi Satır'ın sen hidayet edemezsin diyor ben Müslüman'ı hidayet edemem ben hemen sosyal yaşantımızdan örnek verin bir adam geldi dedi ki şimdi neredeyiz İstanbul'da mekanımız neresi bu kafamız tamam geldi bir tane adam bizim mahalle dedi ki ee, işte Eminönü nerede sen dedi ki abi yok şu in cadde açık ilk sağdan gir 500 metre yürü Eminönü'dü sen buna ne yaptın dert yani yolu gösterdi ama adam dedi ki ya kardeş Eminönü nerede sen dedin ki gel abi tuttum adamı götürdüm Eminönü'ne bıraktım al işte Eminönü burası ne yaptın burada tevfik yaptım idareti tevfik ama şimdi bu için dinle alakalı işte din de Gayrı tevfik Allah'ın elinde yani Allah hadlar Allah'ın elinde dilediği yöne çevirir şey, Rahman'ın parmakları arasında dilediği gibi çevirir şey ister onu tutar dine sokar imanı işte bu hidayeti tevfik bu sadece Allah ama hidayeti bela, hidayeti belaya ve irşad hem Allah'a yakalanır hem müminlere yani Allah Kur'an'da ne yapmıştır vahyi indirmiştir hidayeti indirmiştir ve şimdi o hidayete çağırmıştır ve hidayeti göstermiştir beyan etmiştir açıklamıştır bu manada işte irşad da aynı bu şekilde şimdi Muhammed bin Abdülvehhab burada İ'lem erşedek Allah dediğinde bil ki Allah sana irşad etsin hangi irşadı kastediyor? tevhidi kastediyor tamam mı? aksi halde yani niye söyledim ki tevhidi kastediyor yani inşallah Allah seni irşad eder yoluna sokar seni imana sokar yani seni hak tevhid üzerine daim kılar tamam mı? böyle Emmel hanifiyete ne? Şimdi hanif ne? Bunu da anlayalım. Hep hanif değil, hanif değil, hanif değil. Kelimenin asıl manasını anlatak çok güzel anlarız hanifin manasını. Allah Kur'an'da dinde hanif olduğunu söylüyor. Değil mi? Nasıl sünnette de var bu değil mi? Alimlerin bir kelamında var hanif değil diyor. Şimdi hanif kelimesi, el-hanifiyye kelimesi alimler der ki ma'hudetun minel hanif. Hanif kelimesinden almıştır. Hanifiye hanes kelimesi yani çöküm hanesdir buna biraz Türkçe'de örnek veriyorum şimdi Arapça bilmeyen kardeşler böyle biraz zorlanabilir şöyle yapalım mesela diyelim ki gitmişler diyorsun gitmişlerin aslı nedir? gitmek işte misler kısmı işte misli geçmiş zaman oluyor bu misler kısmı ziyade ziyade koydum işte böyle Arapçada da böyle var aslı var bir de eklenmişleri var gitti gittiler gidiyorlar gitmişler gideceklermiş gitmeyeceklermiş bak bak gitmenin üzerine ziyade Arapça bile böyle Hanefiye Hanef'ten almıştır aslı Hanef o bu şekilde anlıyor Hanefiye kelimesinin aslının Hanef Hanef mezheci el hanefu huvel meylu derler alimler hanef meyletmek demek o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın dini meyletme demiş? ama neyden meyletme? el meylu mine şirki el meylu mine şirki ile tevhid yani şirkten tevhide meyletmek ne manada şirkten tevhide hani şirke girip tevhide meyletmek değil, değil. İbrahim Aleyhisselam'ın babaları İbrahim Aleyhisselam'ın babası kavmi değil mi? ne üzerineydi? şirk üzerineydi İbrahim aleyhisselam o şirk toplumunda ne yaptı? doğdu yetişti peki onlar bir yol üzerineydi değil mi? o yol o yolu bilgi olsaydı İbrahim aleyhisselam o düz yolu, devam, o, o düz yolu takip etti mi? ne yaptı? o düz yola girmedi ya, yolu bekledi yani ne yaptı? tevhid üzerine bağlandı işte o yüzden hanif dini deriz neyleden din yani şirkten tevhide meyleden tamam mı? Yani neyleden bizim şey anladığımız manada neyleden değil yani hani böyle işte kalbi şirke yaptığını sonra tevhide meylede o manada değil yani o yola girmeyip tamam başka yolu diğer yani tevhid yolumuz yani manasında o zaman tekrarlıyor diyor ki Hanefiye yani Hanef Hanif Hanef'ten alınmıştır Hanef de meyletmek demek Hanef kelimesi meyletmek o zaman İbrahim Aleyhisselam'ın dini meyleden dini İslam dini meyleden dini yani şirkten uzak olan şirkten bertaraf olan din ayrı olan din o yüzden baktığımız zaman da zaten İbrahim Aleyhisselam'ın lafızlarını hep İnneni bera'un mimma ta'budun illellezi fatarani fe innehu yehdini bera'un bunu bu şeyler ibadetini ve buna benzer lafızlar kullanmış ben sizin ben sizden deriyim İnneni bera'un minkum ben sizden deriyim illellezi fatarani beni yaratan hariç fe innehu yehdini o bir bana hidayet edecek o bana hidayet eder Gördün mü İbrahim Nasıl neyle diyor? Beriyim diyor şimdi. O zaman Muhammed İbn Abdülvahab diyor ya İ'lem erşedek Allah diyor ki Allah sana irşad etsin Bu da irşaddan maksat tevfik irşadı İtaatihi itaatine Ennel hanifiyeti milleti İbrahim İbrahim'in hanif milleti yine Nedir? En te'abudallahu vahdehu lehuddin Sadece ne yapman? Allah'a ibadet etsin Tamam mı? şimdi ibadet tabi ikiye ayrılır ne ibadet? şer'i ibadet ve kevni ibadet olmak üzere ikiye ayrılır tamam mı? burada bize Muhammed İbn Abdülhah şer'i ibadetin kastı kevni ibadetin tabi ki şer'i ibadeti kalmış çünkü kevni ibadetten kimse e, yani kevni ibadet altında olan hiç kimse öldürmez müşrikler de ibadeti Allah'a çeviriyorlar yani ne Allah Kur'an'ın bunu belirlemeden önce ibadetin şer'i olarak aldı bir kere namaz, zekat, oruç vesaire Allah bunları ibadet diyor mu? diyor tamam bunlar o zaman ne? şer'i ibadet bunda bir sorun yok kimse buna zaten bir şey demiyor ama bir de şöyle ibadet var. İn kullu men fis semavati vel ard illa atir rahman abda. bütün yerde ve herkes şey Allah'a abd olarak gelmiştir. Yani ibadet üzere kul olarak gelmiştir. Yani boyun eğme. Çünkü ibadeti abd manasında boyun eğme. Ha o zaman Çoğunluğu olarak herkes Allah'a ibadet ediyor Kafirler bile, müşrikler bile tamam mı? Herkes Allah'a ibadet ediyor Yani ne? Boyun eğiyor Çünkü ibadetin akıl manası ne? Kelime manası boyun eğmek Bu manada işte kendi ibadet herkes, herkes hakkında mevcut Şu an şeytan bile Allah'a ne yapıyor? İbadet ediyor ama kendi ibadet Yani kulluk yani boyun eğmek zorunda o manada Tamam mı? Boyun eğmek zorunda Yani ne manada boyun eğmek? Hadi İslam ölmesin Hadi İslam ölmesin Hadi ölmesin ona boyun eğmek zorundasın yani ölüme razısın boyun eğeceksin ama ölümün önünde secde edeceksin tabiri caizse yani mecbursun önünde o manada hepimiz kuluz Allah çünkü Kur'an'da diyor ki in kullu men fis semavati vel ab illa atir rahman abda yeryüzünde yeryüzünde herkes Rahman'a abd olarak kul olarak gelmiştir abd ibadet yani Muhammed bin Abdülham'ın tabi ki bu belki bir şer'i ibadet tamam mı? yani ondan bahsetmiyorum tamam mı? bunu neden açıkladık ibadet kelimesi geçtiği için tamam mı en ta'budallaha vahdehu sadece Allah'a ibadetini muhlisen lehuddin bunu ona has kılarak ve bu zaliki emarallahu cemiyen nas Allah bütün insanlara bunu emretmiştir tamam mı ve halakahu mehada bunun için yaratmıştır benim ne? ve ma halaktul cinne vel insa illa liyavun ben insanlara ve cinleri ancak ne için yarattım? ibadet etsinler diye yarattım şimdi dedi ki hemen şunu söyleyeyim bu ayet ne delil la ilahe ve ma halaktul esma sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım bu batıl bir hadis bunu delil getiriyorlar tamam mı? bir kere öncelikle ne? bu ayeti bir kere ters bir kere senel olarak zaten zayıf mana olarak aldığın zaman dinin yüzüne ters dinin yüzüne ters vahyin kendisine karşı ters insanların kendisi için gönderilmiş olan o şeye ters bütün Resullerin kendisi için gönderilmesi ve en, ilk olarak emretmelerini Allah'ın emrettiği o tevhidin yüzüne ters Allah diyecek ki ben ibadet için yaptım onlar diyecek yok Nebi Tasarım için yapmış görüyor musun bakıyor Leylake şimdi bunların söylediğine göre Leylake Leylake ve halakul eflak yani bütün bu alem ne için yaratılmış tasavvufları söylediğine göre bu, bu batıla bir nebi tasavvuf için peki Allah ne için yaratılmış diyor ibadet için bu bir kere açıldı buna kısa bir değinmek istiyoruz tamam şimdi mana mana yabudun ancak bana ibadet etsinler diyor Muhammed bin Allah'a tevhid etsinler diyor yakından delil ne? E, delil ayetin kendisinde sadece ne yapsınlar? ibadet etsinler sadece ibadet etsinler diyor o zaman madem ki Allah tekliyor burada o zaman e birleme var zaten. Tevhidin manası ne yapıyor? Neyi tevhid lügatta? Lügatta birleme. E burada Allah e, e, e, yaratmasını tek bir sebebini koyuyor. Biriyle nedir o? İbadet. O zaman mana yavrun vahidim demek. Orada ibadet etsinler, maksat birleşinler yani. O zaman bak burada bir uluhiyet tevhidine ne var? Değil var. Hani bize soruyorlar tevhidi üç ayırıyorsun, Ya diyor ki Allah aşkına. Ya şey söylüyor artık günümüzde tüy bitti ama yani yeri geldi şöyle bunu söylemek zorundayız. Tamam mı? Şimdi ve ma halaktu cümle vel insi illa liyabudun ben insanları ve cümleleri ancak bana ibadetsinler diye yarattım yani bak ne kadar açık ve net burada Allah tevhid etmeni istiyor yani diyor ki ben ölümü tevhidi için yarattım diyor bak ya bu kadar açık yani biz daha hani Allah bunu söyledikten sonra biz daha bunu neyini söylemeyelim tamam ve bildiğin ha, ha, bildiğin şunları söylüyoruz yani bu ayetimiz zaten ee, geçiyor ya mesela halak yarattım neyle alakalı? Rüziyet yani ben insanları ve dinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım bak şimdi yaratma ne? Rüziyet Allah'ın fiili rüziyet başka isim sıfat veriyor çünkü yaratma neydi? yaratma, öldürme, bilme, duyma bunların hepsine isim sıfatlar isim sıfatı ibadet etsinler diye yaratmış sadece neydi? uluhiyet al burada iç kısım var sadece burada bile o yüzden var ya alimler diyor ki Firavun'un boğulma ayetinde bile sevdiği düşünülüyorsun yani o kadar açık o yüzden İbn Teymiye diyor ki Kur'an şimdi baştan sona hep şeydir lan bu diyor İbn Teymiye için sıfattır yani yani bak ne namaz kılmak şekli bile şeklinde bize ülkeli bir çıkım var ne diye namaz kılma şeklinde anlatıyorum mesela rukiye gidersin ellerini üzerine koyarsın işte Subhan Rabbiyel Azim dersin Al Azim Rab Subhan Azat Rubiyet Uluyet İsmi Sıfat Secdeye Subhan Rabbiyel Al Al Sevgili Çıkım Uluyet İsmi Sıfat Hepsi hepsi Rükü ediyorsun Allah'a ibadet sadece Allah'a rükü ediyorsun Allah'a uluhiyet ediyorsun Seni Allah hürmen hamile bizim kastın Allah duyandır Al e, isim sıfat edilir duyma Tamam Sonra tekrar Allah'ı ekber dedim gitsin Allah en büyüktür al bütün fiillerinde Allah'a büyüksün Allah'a uluhiyet edilir Tamam mı? التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليكم يا النبي فيج أشهد أن لا إله إلا الله sana ne? namazın içi bile, şuramın bile, e, e, ne bileyim, e, e, e çünkü halkın ayetleri bile hepsine bak ruhiyet, uluhiyet, hüküm sıfatlar biz bunlara söylüyoruz şey o zaman Allah hakkında bak bazen nakd olarak cevap verilir bu çok önemli tersten bakarak, bakarak olarak cevap verilmiş bunlar diyor ki tevhidi üç kısmı ayırmayalım tamam isim olarak ayırmayalım ama siz bize öyle bir mevzu söyleyin ki Allah hakkında Allah'ı birlemeyle alakalı bu üç kısmın dışına çıksın ki bulamıyorsunuz ki zaten tarihte de hiç bulamadığınız bir mevzu bu üç sevginin çıksın o zaman niçin her ediyorsun istikrar ediyorsun ya hadi sana kıyas yapın ismine ruhiyet demeyin hiç ruhiyet demeyin hiç sıfat demeyin hani göre bu Muhammed İbn Abdullah'ın bidatı ya bu Teymiye'nin bidatı ya bu şey halbuki ondan önce de söyleyenler var orada yere kitab-ı tevhidi ispatlayacak İmam Taberi dahi bunların da kabul ettiği alim tevhidi çevirmiştir Zaten İmam Taberi'den yani İbn Teymiye'den önce çok alimler e, İmam Tahavi ile tevhidi çevirmiştir Tamam tahaliyle Hilmi çevirmiştir Akdeti tahaliyle mevcut Nekulu fi tevhidillah Mu'takidine bi tevfikillah Oradan itibaren bak lafızlarına şeyin e, İmam Tahavim tevhid çevirmiştir Yani bunlar hani ta baktığı zaman bunlar Selef'in ilk dönemlerinden beri var bu İbn-i Teymi'nin imamı İbn Abdullah'ın bileti değil Adı değil yani Diyelim ki lafız olarak onların bidatı hadi şöyle bir kıyas yapalım ki rüziyet ülüziyet isim olarak bile imam kullanmış kullanmıştır düşün yani hadi diyelim ki bu lafızlarla İbn Teymiye'nin bir lafı tabirinde kendinize söyleyin bir şey bu, bu tezgahın içine çıksın Allah kendisini dinlemesini istediği bir şey getirir Kur'an'dan düşünürsen yani Allah orada desin ki bak ben bunu bileyim benim bildiğimi de bileyim ve bu söylediğimiz tezgahın şunun içine çıksın hiçbir şey yok ki ne söylersen söyle Allah'ı dinlemekle alakalı Allah'ın kendisinden istediği kendisi için istediği bütün lafları getir ya Allah rüziyetiyle alakalı ya rüziyeti ya isim çıkar o zaman niye kibirleniyorum kime bunun dışında Tamam sana yani senin tabirinde sana kıyas yapayım ben O ismi kullanmıyorum abi diye, Ama mana olarak bak bakalım Mana olarak bu metinlerin dışına çıkıyorum Hadi madem o kadar isme takıldın Mana olarak Çıkıyor bu en azından biz Kur'an ve sünnet lafızlarını koyalım Uluhiyet altına rah Uluhiyet altına ilah Uluhiyet altına ibadet bak Kur'an sünnetçiliği gibi cevher arazla deniyoruz Hani bunlara göre bir ümit eğmenin bidatı ya Cevher araz gibi bidatı ama bu kadar cahil adamlar ki bak bak bu eşyalar, matiller, cehliyeler, mütezileler kitapları bütün kelamı ıslahlarla Kur'an sünnetin kullanılmadığı ıslahlarla dolu harf cümle cümle her cümlesinde bidat kelimeler var adamlara hemen hemen cevherdir, arazdır tamam mı kadindir onun sonra e, vacibi, vücuttur, bunun şey böyle şey ve bunlar işte Allah cevher bilir, araz bilir bunları konuşuyorlar adamlar bunlar bidat bidat değil biz laf Kur'an'ın lafızlarını sünnetin lafızlarını koymanın bidat olur niçin bidat? bidat nedir? bunda sonradan çıkan bir şey değil mi? uluhiyet tevhid edildiğinde bunun ne müminden çalışmış al ilah kelimesi la ilahe illallah al ilah kelimesinin aslını söylüyorum sana bunda sonradan çıkmış değil ki uluhiyet diyorsun değil mi al Rab kelimesi elhamdülillah Rabbil alemin al sana al hamd alemleri Rabbi ne lafız olarak biz bidat çıkardık ne mana olarak bidat çıkardık ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım ee, ibadet için yarattım şimdi e, son e, şurayı da anlatalım sonra e, yeni bir kısım gelecek o yüzden e, o yeni kısma kadar işleyelim bunu sonra kaldığımız zaman inşallah tamamlayacağız bugün günlerden ne? Sonra Muhammed İbn Abdülhar Rahimullah kaldığı yerden deniliyor Ve a'zemu ma emarallahu bihi ettefid Allah'ın emrettiği en azim, en büyük şey nedir diyor? O zaman soru geldi, birisi sordu, bir amir, bir talebe, ya soru hocam, kardeş, Allah'ın en azim emrettiği şey ne tevhid? bu Muhammed İbn Abdullah Haşi'yle mahrada da böyle gelecek ve bu ifradullah bil ibadet tevhid de nedir? Allah'ı ibadette dinlemek şimdi tevhid sadece Allah'ı ibadette mi dinlemek dedik yok uluhiyette için sıfatlarıyla buna neden ibadette dinlemeye hakkıydı çünkü bu sıfat uluhiyet tevhidi üzerine yaptırılmış tamam ilk vazifeye getirilen uluhiyet tevhidi ha, bu da e, yeni başlayanlar için yazdığı için Muhammed İbn Abdullah o yüzden burada tevhidi açarken ibadette dinlemek diyor sadece yoksa isim sıfat falan tamam mı? Onda bir sorun yok. Sıfat-ı Kerim'de baktığımızda zaten Muhammed İbn Abdullah'ın isim sıfatında selef olduğu zaten dedi. Burada bir şey yok. Hiçbir şey karşısında. İsrarullah tezlik diyor. Bu da Allah'a ibadet edelim. Ve a'zamu ma neha anhu ve nehyettiği en büyük şey, en önemli, en azim şey de eşek kuşudur. Ve bu da tek eşek دعوة غيرهما tanrıyla beraber birisini duaya çağırmak şimdi subhanallah burada alimler küçük bir işgal görüyor aslında işgal görmeyelim buna ee, nasıl bir lafız konumundan da şimdi e, aklıma gelmiyor yani nasıl bir lafız konumundan şimdi anlatırım açayım şimdi ve azamı ma emarallahu bihi ettir Allah'ın Şimdi bakacağım bir bakalım Buraya bakacak öyle tabi güzel anlayacak Ve a'zamu ma amar Allah bir etevhid Allah'ın emrettiği en azim şey ne diyor? Tevhid Bak şimdi Şimdi tevhidi Tevhidle yetinmiyor tabi Tevhidi tevhidden kastını söylüyor Ne diyor sonra? Diyor ki yapıyor yani o tevhidden kasıt İfradullahı bir ibadet Allah'a ibadet edilmek Sonra ikinci kısma geçiyor şirk kısmı Diyor ki Ve a'zamu ma neha anhu eşşirk Nehyettiği en azim şey ne? eşit şey. tabi şimdi şirki tarif edecek dikkat sonra şirki açacak işte bu aklında bir an işgal var aslında işgal yok ona işgal demeyelim eksiklik var diyelim veya böyle eksiklik de hoş değil aslında ee, belki eksiklik desek e, hata olmaz ama daha böyle alimlerimiz hoş bir laf kullanan diyelim ki farklı bir şey söyleseydi daha iyi olurdu öyle diyelim ne diyor şimdi diyor ki ve a'zamu ma neha anhu eşşir nehyettiği en azim şey de şirk diyor o şirk de şudur diyor da'latu gayri bina onunla beraber başkasını da başkasına da dua etmek lazım aşağıda bu doğru mu? doğru şirkin ama bu şirkin tam tarifidir o yüzden alimler diyor ki eğer da'latu gayri bina lafzı yerine ibadet ve gayri bina daha iyi yani şirk Allah'ın yaptığı en azim şeydir o da Allah'la beraber başını dua etmektir yerine şöyle deseydi şirk Allah'ın yaptığı en azim şeydir o da Allah'la beraber başkasına ibadet etmektir deseydi daha iyi olurdu çünkü çok önemli. bu içine dua etmek gibi her şey diyor Şimdi birisi şöyle bir itiraz getirebilir ya zaten duanın içinde dua ibadet dua mesele var da tamam üzeri doğru burası doğru ama yine bir terefhum olabilir lafzın o yüzden diyor ki keşke Muhammed bin Abdülhak burada ve bu tabi bunu alimler söylüyor anlatılıyor bazı alimler söylüyor ki yani bazı şurrahlar bu kitabı şerh eden bir sürü alim geçmiş e, yıllardır bunların bazıları diyor ki ve huve davet-i gayrı ma'bude yani Allah'la beraber başkasına ibadet, dua etmek yerine Allah'la beraber başkasına ibadet etmek lafını kullanırsanız daha uzun, daha genel, daha hoş olur tamam, sorun değil bu sonuçta bu hata değil anladın mı? ne? sadece kapsam e, olarak biraz daha daraltmış oluruz tamam mı? bu iş bu işgalle anlatalım çünkü neden dikkatli olursanız iki şikayetler böyle ne yapıyoruz kelime kelime cümle cümle Muhammed, Muhammed İbn Abdülhamid'in kaslarını şu bu kasları alimler çözmüşler diğer kitaplarından diğer şeylerinden anlatıldı mı? Ee, cümlelerin siyasi bakımından kelimelerin delalet ettiği, müsebetlerin delalet ettiği lafızlardan bir tanesi hem tane tane açıyor hem de Muhammed bin Abdülvahab'ın isimler olarak getirdiği şu Kur'an'dan sünnetten alimlerin söylediğinden onları bir tane tane açıklamaya çalışıyoruz bizim gerekince okuduğumuz öğrendiğimiz kadarıyla tamam mı? Böyle dikkat edelim o yüzden bunlara dikkat çekiyoruz yani ne gereği var şimdi bunlar şimdi öncelikle e, ha, devam edelim bitirelim cümleyi sonra başlayalım Tamam o zaman neymiş Allah'ın en azim e, nefrettiği şey o şirkti o da Allah Teala vasfını dua etmektedir tamam mı? Ve delil kavli Teala bunun delili de ne dedi? Ve'abudullaha ve la tuşrikû bihi şeyden Allah'a ibadetinin onun hiçbir şeyi ortak koşmayın Şimdi cümlenin en başına alalım Açıklayalım Neydi? Ve azama ma emarallahu bihi et-tevhid Allah'ın emrettiği en azim şey nedir? et Ve huve ifradullahi bil ibadet Bu da Allah'a ibadete bir وأعظم ما نهى عنه الشرك نهي إن عظم شيء الشرك حديث النبي نبي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم أي الله رسول النبي صلى الله عليه وسلم شوية إن بيب ذنب جناح إن عظم إن أعظم حديث النبي إن إن عظم جناح يكبر النبي صلى الله عليه وسلم en tec'ale lillahi nidden ve huve halaka o senin yarattığı halde Allah'a ne yapmak? ortak koşmak şirkten bahsediyorum Allah'a o zaman bak nasıl Muhammed bin Abdülhak kelimelerini aslında hep Kur'an sünnetler seçmiş Subhanallah yani bak o yüzden böyle şeyler alimlerine var yani bidat bundan o kadar ayrı ki şu manada yani özellikleri o kadar net ki görüyorsun o, onlar kullandıkları hepsi kullandıkları ıslahların hepsi böyle dini terim olmak zorunda hep böyle e, şey kelimeler böyle kapalı, muhbe, sonradan ortaya çıkmış, felsefi, tamam Böyle kapalı, muhtemeli kelimeler evet, bunu delil olarak ne getirdi? Bu arada kaç dakika oldu? hemen bir 10 dakika daha veya 5 dakika daha bitirelim inşallah